Moi boas tardes, ben queridos ointes dende aquí o 104.6 da FM no noso programa Sempre en Galicia para todos vosotros en Radio Cornellá, dúas oriñas de radio en galego para entretervos, para escoitar música, para ter noticias e informacións e, e entrevistas interesantes. Hoxe, pois, como sempre, aquí o noso técnico Kiko Belinchón os mandos para que todo isto saia en antena eh, o meu carón Armando Fernández. Boas tardes e benvido, Armando moi boas tardes a, ah, a, ah, bueno, o mesmo aquí que a ti pues, toda a audiencia que nos está a seguir xa eu penso que xa es, comenzan a esgarabellar por aí eh? pronto nos van a chegar saúdos Sí, sí, acaba de, de acaban de darnos unha pequena salutación aí en Sempre Galicia transmitindo en directo, ah, sí. como, como sempre sabemos. Eh, ver. Exactamente. Aquí gracias precisamente ao técnico todo isto sai adiante. Yo, o, o que facemos sempre un bocadiño de música como a boa salsa que ten que levar o cocido. E de, e de seguida conectar con Galicia para ter a eh, primeira con a primeira crónica As, semanal. Vamos alá. Veña, música para todos vosotros. Mármura sempre de miña, mármuras de miña e doutras, no inferno tes unha cama para te deitar un pouco. Atende do teu primeiro que nunca se perde un ingenio. baixamos esta primeira música fantástica, non? Para, mover, para moverse, pero para recibir precisamente o noso correspondente na Costa da Morte. Oh. Ali atópase Óscar, eh, ya a benvida. Moi boas tardes, Óscar. Ora, que tal? Moi boa tarde. Mira, a primeira dúda que teño eu xa é veste moi veraniego aí desde, desde o Facebook, é Xulio? Me parece tamén que, que non queres que veña o inverno, non? <laughs> Ten... Ou é que tendes moito calor aí no estudio? Ai, hai calor, hai bueno, calor. Hai calor, sí. e que, calor. Bueno, e que dentro se ben. Fora... Bueno. Ah, bueno, según como. O que pasa é que tiño o coche cerca e o aquí. Deixo, deixei a chaqueta fora, non. A verdade é que, aparte de eso, pues, pois, teño que presumir de... <laughs> de Hombre, claro, do Camiño de Santiago. Que estás aí, que estás aí en forma, non? Sí, sí. De momento, de momento vou facendo, vou facendo. Moitas grazas, bueno, eh. Bueno, pois pues nada, no, no, estou atento, estou atento que eu vexo que sei por Facebook, además é unha idea genial poder ver eh, poñernos cara, non? Emitir, sí, sí no, no. É un é unha boa idea por parte de de, de, de, de ra, da vosa radio. Da, bueno, pois pues, pues nada, se si queredes empezamos e falamos eh, un pouquiño do máis relevante desta semana. Claro. Eh, bueno, unha semana marcada pois eh, por varios temas, por exemplo, que eh, a sociedade civil recaudou 20.000 euros para frear os proxectos eólicos de Campelo e Bustelo. Ajá, con ostras. 20, con 20.000 euros preso. Bueno, os 20.000 euros son os, os avales que pide o Tribunal Superior de Justicia de Galicia para poder, de alguma maneira, afrontar as causas da paralización destes proxectos, a Asociación Ecologista Adega e, e outros colectivos pediron a, os, os veciños e as veciñas uh -huh. da costa que, que de alguma maneira se uniran para poder eh, traballar neste sentido e conseguiuse pois eses 20.000 euros que van a permitir polo menos pelear eh, nos, nos tribunais claro. o, os proxectos eólicos de Campelo e Bustelo. Uh -huh. Xa veres hasta onde está chegando a contestación ao respecto deste tema, que non é un tema baladí, e que empeza a causar gran preocupación entre a veciñanza da Costa da Morte, incluso con activismo puro e duro ante este tipo de, de situacións. Ah, eh, muy... Podemos eh, falar tamén, se vos parece, pois... Eh, de, de das actividades que están tendo lugar no Fórum de Carballo estes días, hoxe concretamente celebrábase pois, para todo o empresariado da comarca de Bergantiños que o desexase, para todos os que quixeran pois, eh, unhas jornadas de ciberseguridade mm. moi interesantes para, pois, eh, para tomar conciencia non? sobre mm -hmm. a seguridade na, na rede eh, bueno, eu sempre digo que, que hai moita vulnerabilidade eh, as redes fan falta, pero somos moi vulnerables moitas claro. entón, uh -huh. tipo de xornadas pois están tendo grande eh, impacto no, tamén no, de interés non para, uh -huh. para a veciñanza non sei como andades vos de, de formación en ciberseguridade. Bueno, aí vamos, aí vamos. Nos, <laughs> eh, eu estou aprendendo tamén como todos os eh. sabes que a nosa xeración precisamente non é a xeración do da, da, da informática, pero bueno, eh, aí estamos, eh, aprendendo un chisquiño e eh, eh, lóxicamente mm, sí. recollendo todas as, as ideas que nos que nos envían outros. Dicen pues que temos que dicen que que sí, temos que aprender moito co, do eso do Twitter e, eh, de, e non sei que outras cousas o Instagram que o Instagram, que, sí. que temos que pois, poñer pues, fixade vos, vos a revolución que, que a informática decides vos non é a, a xera, non somos a xeración pero sin embargo sobre a xeración que é como sempre cando peleades ou conseguides porque, por exemplo este, este programa ahora mesmo se está emitindo a través das redes sociais claro, se eh, claro. podendo escutar en calquer lado entón todo é unha sinerxia sí. moi importante sí, pero bueno, sí. claro, a seguridade Hombre. Eh, importante sí. saber no que nos metemos e todo eso, pues, moito máis, porque sí, a ver, sí, sí, sí, é o impacto máis, Gra grande que ten na vida das persoas. Eh, precisamente o que te estou dicindo, que precisa, grazas a, a personas que, in, in, eh, que, que nos que axudan, intentan, pois, intentan, pois, vaya, que nos axudan e eh, nosotros intentamos eh, aprender. Non empregan as nosas facianas para poder facer cousas <laughs> mal feitas. Hai algún, algún, non sei, algún impedimento, algún muro lle poñen, porque de, de momento temos <laughs> tocamos madeira, eh. non nos non nos piratean, vamos. Eh, bueno, pois pues, pouquiño a pouco eh, cando toque sí. a situación por lo menos saber afrontala, eh. hai que estar entrenado, que uh mm-hmm. -huh. importante. Claro, claro. Bueno, máis cousillas, no Fórum de Carballo tamén celebrábase, bueno, celebrase anualmente a formación unha da máis importante sobre soldadura eh, en Galicia salen os, os vos soldadores salen aquí de Carballo, do, do Porto de Carballo uh -huh. e compraban novos equipos este eh, para este vindeiro curso de soldadura. Eu tuve unha oportunidade no ano 16 para eu traballei ali como formador ocupacional de, uh -huh. de xente desempregada en informática, pero o compañeiro de soldadura, a verdad que era un, un profesional fantástico e por, por as súas mans pasou moitísima xente todo, con, con moi bo resultado. Carai, carai. Bueno, máis cousiñas. Car Carballo está, está de moda, que, que nos chegou precisamente aquí a redacción un, un premio que lle deron, Alas en tus pies, non? Sí. Bueno, é que Carballo, eu creo que a, a nosa pequena cidade, non? Da comarca de Bergantiños que cuidamos muitísimo, que queremos moito. Bueno, sabedes que, non sei se, se tendes falado isto na radio, quizás eh, cando falamos de comarcalización en Galicia, o sentido máis identitario, mm. así nunhas enquisas, eh, xa hai tempo por parte da Xunta de Galicia de pertenza a unha, a unha comarca teñen os bergantiñar, non? Que ah, sí, sí moitas incluso máis bergantiñás que membros dos seus propios concellos é es... algo importante que <laughs> hai un... significa a importancia das comarcas ¿no? hai unha moza que sí. unha moza que, <laughs> que, que, que nos fixo querer un poquinho un bocadiño máis precisamente mm -hmm. eh, bergantiña que ademais canta unha canción precisamente de, eh, eh, unha tal SES, non sei se coñece. Sí, era de Carballo, creo, non? En cada zona. Sí, sí, sí. <laughs> Pois, como dice, como dice, ela dice, eu son bergantiñana. Eh, sí, sí, sí, sí. La brega bergantiñana. Aí, aí. Ah, sí, sí, Canta moi, sí, sí. Pois pues, decíamos que, que, claro, temos un sentido moi comarcalizado e, e Carballo para nós que sempre foi un, un mm. punto de encontro. Non mellorou moitísimo ¿no? nos últimos anos en servicios, en urbanismo, en actividade cultural. Serrache, por certo, este, este fin de semana fior, Eh, ah. Eh, bueno, en fin, eh, claro, estamos tendo aí unha referencia importante para uh -huh. moitas cousas que bien, podemos atopar en, uh -huh. en grandes cidades. Pues pois enhorabuena. Pois pues eh, de, pois pues de C vámonos a, Ou de, perdón, de Carballo vámonos a C. Bueno, oh. sabes que temos unha, unha fábrica que a, a fábrica de Xeal de, sí. bueno, sobre todo de traballo co silicio manganés e tal, bueno. Uh -huh. Parece ser que a falta de práctico de, no porto de Brens está impedindo que os barcos estén traendo silicio manganeso para a fábrica, a fábrica vese mermada na súa actividade, eh. hai moita eh, contestación, social, de feito, os sindicatos vinculan o desmantelamento das fábricas de tea de Umbría coa falta de práctico no porte de Brans, jubilouse o práctico, claro. o, bueno, ah, eh. sabes que a figura do práctico, pois pues, ven a ser o o profesional do mar, da navegación marítima que se encarga de traer os barcos a terra, non? Os sí, barcos sí. non, non atracan solos moitas veces, non? Sí, hai que, hai que axudarles. Hai que, claro, que traer. Uh -huh. Pero os portos non se conocen por parte dos capitáns. Bueno, pois, e, eh, por tanto, este, este práctico conoceu que de Corme, jubilouse, uh -huh. como, como tan dereito todo o mundo, e, claro. o relevo como o, a situación laboral cambia moito, pois parece que non hai un relevo tan, tan inmediato. E isto está causando tamén pois eh, un gran, unha, unha gran problemática social, tendo en conta que estas fábricas pois, son un motor económico da, da zona sur da, Lógico, sí, da sí, Costa sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, temos unha noticia tamén e que quixera resaltar, porque últimamente hai unha gran división no, no pleno do Concello de Ponteceso, non se aproba absolutamente nada. Vaya. E resulta que esta, esta semana aprobouse por unanimidade levar o proxecto da traída de auga a unha parroquia pequena da, deste Concello uh -huh. puxose de acordo todos os partidos para levar a auga a Langueirón, a esta parroquia uh -huh. emblemática pois puramente rural non do Concello de Pontecello sí. parece ser que foi a primeiro pois eh, motivo de, de unidade non a oito, ah, casi sete meses das eleccións locais bueno, ah. pois pues, eh, con esa noticia metémonos na xenda do, do Samaín, que tamén ah, a temos, oh, sí, para, esta, para esta, bueno, estes días hai por, prácticamente por todos lados. Por exemplo, claro, vamos a hacer teatro en, en Camariñas, eh, temos eh, o espectáculo eh, Suarem Bataila, que é unha obra non, non conheço, obviamente, pero bueno, está aí tamén para para ver, que vai estar pois hoxe a partir das sete da tarde. Carai. Temos eh, cabazas nos parques de Carballo, eh, bueno, tamén, mm, por certo que vi unha páxina, Orgullo Galego, onde decía que xa antes de que nos eh, trouxeran Halloween aquí, Uh -huh. eh, xa en Galicia o das calabazas, o de facer as figuriñas das calabazas xa se facía tamén, o sea, que non claro, sí, sí, sí, claro, claro. Moi, é moi antigo, hai, eh? hai un artigo, claro. hai un artigo moi coñecido precisamente na, na, na Real Academia Gallega que, sí. que, que, que, bueno, certifica que precisamente o Samaín xa asistía no século XVIII, sí. o sea, non que... va a ser que ellos portáramos nós alá, <laughs> tú, posiblemente, posiblemente, claro, claro, algún galego lo bono para lá. Pensábamos que estábamos nós moi moi eh, e, eh, bueno, vamos decir, non sei se irlandizados americanizados porque, bueno, os americanos ao final trouxeron a zona de Irlanda tamén sí, Entonces, sí, claro. a ver se, a ver sí, se van sí. ser gale, galeguizados todos sí, sí, sí. temos tamén Samaín en Vimianzo con un montón de actividades culturais como sempre no, na, claro. na Casa de Cultura do Concello de, de Vimianzo máis aproveitando que, que estes días pois, os rapazes están sin escola hasta o miércoles eh. Laxe tamén ten o seu propio programa de Samaín eh. que se prolongará hasta o vindeiro lunes con actividades tamén na Casa de Cultura incluso vai haber un roteiro en Cabana, vale, que vai arrancar a súa programación cultural do outono coa celebración Roteiro Máxico as cores do Samaín. A xornada pois inclúe un roteiro desde o Dolmen de Dombate ao Castro de Borneiro. Carai, eh, bueno, vai estar animado polos quinquillans. Carai, grande, grande, grande, grandes, sí, grandes sí, ademais. Os, os ese que hai oferta para poder pasar medo como entre comillas, polo menos os nenos, non? Exactamente. Sí, sí, sí, sí para sí. pasar. Bueno, e dúas cousas máis. Dime. Eh, chegaba o, o Camiño dos Faros esta semana ao Parlamento de Galicia, mm. un diputado do PSOE mm, do non de forma intencionada, con todos os respetos, pero non me acordo do seu nome, estuve ben da intervención, pero sei que se apelida Seco fixo unha intervención magistral interpelando a, a Nava Castro, que é a Dirección Xeral de Turismo, a homologación do Camiño dos Faros. Pregúntanse ah. como despois de tantos anos a Xunta non foi capaz de homologar o Camiño. De feito, critican incluso que a propia Xunta de Galicia este nestes momentos apropiándose de algunhas partes do Camiño dos Faros, uh -huh. pero a homologación do Camiño Real dos paros que está pois, xa en grandes encontros internacionais non pode darse, traendo grandes problemas pero claro, pois a falta de homologación pois impide pois o crecemento en, en foros oficiais. E nada máis, simplemente dicirvos que o Ponte Ceso, a Vila de Pondal está a celebrar hoxe a súa exaltación a Feira das Favas, como ah, anos, ah, o último mira. sábado de outubro, e con un pois con música xa hora pola tarde, pues, de comer a, a, a fabada feita por veciñas da do Concello pois eh, despedirá a xornada e con isto, amigos, hmm. acabo a miña crónica semanal Vai. que non estuvo nada mal sea. nada menos que claro nada que máis sí. e nada menos que é moi chea de interese e os que queiran an, saber algo máis como sempre dicimos eh, a páxina eh www.quepasanacosta.gal Aí está, moi ben, moi ben. A página de que pasa na costa. Moitísimas gracias, amigos. Unha aperta grande, moitísimas sí, gracias por a túa crónica. Apertas. Ata para vindeira semana. Veña máis música para seguir sí, adubiando este eh, noso programa. Seguir adubiando este este cocido Veña. que temos feito galego. Veña. seu gris le a sorte É o meu soporte Sobe baixa o sal Cae o chan o mal e a vida Vai na Yes. é o meu resorte